Oita bederatzigaren eh, musikaren eguna urdinak ben, ostiral larrun bat eta igande untan, gurekin Joana eta Jean-Jacques Etxeberri antolatzaileak. Egunon, bier? Egunon. Egunon. Hala, lehenik, eh, biztan dena egitarra guai patuko dugula, ikitaldi eh, eta edizio horren erran nahia, baina lehenik onda taraztia beti abia pundua, behar zurekin hor, Jean-Jacques Etxeberri, dola goita bederatzi urte, eh, nola pentsatu zinuten olako gauza bati? Ebe, abiatu zian, nola, eta eh, gazte sailetik igaiten gintian, e, besta batzordetik igaiten gintian, eh, beste gauzeli batzuta eta erran ginean, bon, aleike, uh, harreman hoina eginela txikin nunbait uh, artisteli batekin, eta gunaldi bat egiten ahaltzen ez ezagutzen gintuenekin, eta uh, ala, abiatu zean simpli-simplia, igante bat egiten ahal ginuela, hola, artisteli batzuek agaztez, baskari txipi bat egitez, eta hoi halpe txipi bat muntatzez, ala, eta emeki meki urtzez urte, be, hortik abiatuta uh, arrakasta uken behitzen txarretik, ez agian uaikoa, bena bon, eh, ala, emeke emeke emendatu eta laguntzaile handana ababiltzez eta urteroko uh, bat izan mhm. duk. Eta, ordian, jadanik zer ziren ordian, lekuko artistak eta kantariak edo jadanik hasi zinezten munduko beste populuekin elkarlanean? Ez, atxagatzarian, lehen aldian izan zian hebenkuak baizik. Hoinik bazitian eh, Andi eh, Dualde, bazitian eh, Jojo Bordagarai, bazitian eh, Niko eta holako bat, eta hoiak galtekin ginean atxagetik ebe dohainik ziten ahaltzien ez, hola egun aldi goxo baten igaitea, montalde handiek gabe, bena hola gihaun arteko besta baten egiteko. Eta hola geho emeki emeki, eta hasi hiru geren urtzean irekitzen idekitzen eta uh, eta eta talde batek agazi ginean, eta untxala izan behar zean imubrini, izile eta e, eh, etxitean jiten ahal, etxian oaiko eta lalbinu eta henlikian jin, eta hola emeki emeki, eta guai, bon, e, uste eh, mundu parte hun bat kurritu dugen, salbi Australiaiko anestiak harrazik, ez eta... Uh, ha, bai populu batzu, hori no ez gomitatiak. Bena, <laughs> ukeniau, ukeniau kanadiar, brasiliar, uh, eh, Euro, he, Europa hego aldetik, eta holako, bon, uste diat, uh, eh, Uste diat, den eta bere eta bero eta hamar tal dezgoiti errezebitu dugun urdin jarben. Behar da, zurekin, Joana, hor, eh, ba- uh, prestatzeko, zer lan galeiten du urtean zehar? Ba, Lehen tarzuna nahi diago eman uh, musikai eta musikai lotzuik dian proietier. Ordin, uh, eh, erraiten bezala Jean-Jacques musika euskal, her, euskal kulturan, prefosta munduko beste populien kulturan, eh? Uh, eh, gue egiten tutiagu zerbait berrezi eta interesant atzamaiten dugulaik diska berriak elkitzen dielaik. Um, eta zelan lan egite, uh, egiten din, ba, lan hanitz, txarkat zen behitzugu bazte jotan. Ehm, eta aurten adibidez, um, Uh, ez bon, hartuz taldiak, ben azken diska osoa Oksitaniako mitologiai uh, egin die baduk euh, bai euh, euh, uh, Tunisiako ifrikia elektrikek adibidez uh, Tunisiako xaman musika tradizionaletik abiatzen tutzak eta uh, bat proposatzen die. Hola, txarkatzen tutiagu uh, berezitar zun talde elibatz uh, bakotxa be manean, be tradiziotik abiatzen dienak eta proposatzen dienek ikus molde behezi bat eta barna bat eginko musika egoeran. Mm, e, egia da, mm, adibidez, igandeko taldeak, eh, behar bat ez dira usaiako euskal zirkuituan entzuten direnak, e, ala ere gauza aski ez ezagunak, janezake, jende edo orokozki, hori autu bat da zuen aldetik, eh, ez baitzpada gauza ezagunak jeneraztea? Ordin äh, batzuk uh, äh, biak maila, batzuke uh, äh, igantziak itoik dela eta dohanik delaik na ähm, nahi dikeran ez zugula budget animal bate musika taldenek harrasteko. Hoile hena, ordin ez zutiagu ezarten uh, milak asoz uh, egia duke bai uh, behar dugula, uh, txerkatu, gaitza interesentak, profesionalak, musika barna batekin eta ez ziena galte egiten milak eta milak aurro. Hoi uh, lehen eta bi gerena e uh, talde txipiak gaitza oso interesentak egiten baitutzi ebai. Prezeski, eta talde horien atxe ez baitira ezagunak, eta haidira goiti eganen dugu. Sare bat bat duzue, kontaktuak bat dituzue, edo nolaz uh, atxe dituzue? Kontaktuak bat zutia emeki emeki uh, diaraz urtez uh, aigie urtez eta urte, eta kontaktu uh, produksioekin, eta ebai... Uh, Gue, gue rezoa muntatzen haiduk eh, emeki emeki eta guai egia eh, eh, hainitsak proposatzen tutiela e uh, talde helibat, uh, munduko talde bat. Hogoi eta bederatzigaren musikaren eguna, ostirala larun bat eta igande urdinak ben, Euskal Herriko eta munduko beste populuen kulturen arteko nahasketa, Juana eta Jean-Jacques Etxeberri antolatzaileak, aste azken ontako gomitak goiz berri. Hala, eta munduari so gehien bat uh, eh, igandian jarriko gira uh, eh, urdinak ben, zenta eta larun batean uh, Euskal Gaualdiak izanen direla, hola labur biltzeko behar bada. Lehenik ortsirale haratxean zinema Gaualdia, beraz horrekin uh, hasi eta Frank Doloz horrek muntatu eta egin uh, ez ditu joblezeri buruzko film dokumentara, Jean-Jacques Etxeberri, beraz uh, autu hori, zergatik? Bai, uh um, uste diat aspalditik eta Robles familiaikin harremanak bat dutugun, zerren eta bon irku zugutz eta latzoik eta musikain eguneko partai deli bat izan tutuk, uh, obra eliba bat utiak um, ehm, bitxokoko gure gela barnetan eta apain, apaindua bezala, eta ehm, ez ditzu kaleike bon, markatu dik uh, eh, uste diat kanto gintzako uh, historia, agertu du koi memento bat ez nune eh, frankismotik elkitzen zen, eh, guduka bat eh, euskal herri hain goraipatzeko eta izan duk mesulai gehien eta ikor diala hoita bost urte, male uski bebizi azinez liabura izan duk, hogei urtez bon kantatzen entzun diagu, afein bon, Nik ez diat doidoia ezagutu diat, mena, bon, geho bat utiagu, um, aleike, grabaketetan diskan dana bat elkidik, eta uste diat, eh, agunt bizi berrezia izan dela zerren eta hego amiketan eh, lehen tarzun ezagutu itzian, uh, top, uh, anfa ez dakia, tanko topa, uh, uste diat, uh, urte bat ezkazik lehen lekian izan den, eh, paizen gainti kuritzen zian xanzelekin eta hor franze Interen, eta gainti Madrilene bazitean eh, sartziak eta boikotatuik balin bazene, ara, Iztikareko mezulaia izan du, Robles familia bon zinez ezagutuk, eta edu zikean, aleike sibeulate behargini lekarra holako uh, eh, gai aldi bat, eta edu eh, Franken uh, eh, baimenaikin egiten halgunia xisteraian gaialdi gai aldi hoi ordin. Uh, istoiai, amini bat, uh, beti musika, deja esuan ekerraiten zina, musikai ilotuik egoiten gutuk, istoiatik abiatzen gutuk, ara, eta bihamenin, beste nahasketa behezi bat ezartzen diak ez usai asko bat eta igantia ekin nundia izabaltzeko egaiten nian adesa. Mm larun bat utziko dugu sistera ustatua erriko plazara joiteko e, joana, larun bat jana, eh? et inkernatuz orkestra eta eskual pop rock kantari, da pop rock eta sinfoniko bat izanen da, orkesteko, badira artista frango eta Miguel Zeberioren sorkuntza bai, ez inkarnatuzek uh, eh, herri kantoiak abini bat eh, sinfonizatzen eh, tutie. Hoie, uh, interesantatzen maiten diagio, zen eta herri kantoiak uh, usutan edo uh, jokaibuz uh, abiatzen zutzak edo herrikantoiak botzaikin baizik entzuten zutxagu, hor sinfonizatzuik uh, ukaitia, ene gue ustez, interesenta halduk izaten, uh, bai uh, Niko Etxart, Naya Robles, Peti, Madio Jenar, Gorka Sarriek eta Nahia Zubeldiak humitatuik, uh, Miguel Zeberioen uh, talde uh, handi hortan, um, eta eta inustez, ustez gai eder bat eh, izaten ahalduk. Musikaldia, pixka bat izaiten aldela, bai, ez bai gurrikoari komparatuz edo kopiatuz, bez hortan eh, uh, eh, hastu mandu zu inspirazioa ere behar bada? Bai, etxeari gitia, e, eh, eh, balkeate bai gorin, bon, badiel, eta ez diagio eta haierri bat sinahi nahi baduke olako gaialdi bat eta pretenzionei gabe. Ez zian pada, baginean Miguelekin ikusi ginean eta pada bazela hor eta eh, Nikoekin, Niko taik abiatzez eta Mari hoien baliatze sibeuan eta hola, Hoien uh, behin, behin beden eta e, sibeulatek Eta hori netin egiten din, uh, haleike batutuk hamar bat arabit, badu kontrobasaba, batutuk bi uh, violonzela, eta olako uh, pop rock soniai butituik, uh, arrunt behezia. Eta hori behin beden ekarraztia sibeulat, zerren eta ara. Eta berdenboan eh, zono edo eh, antolaketa berresiba galtegiten dik, hortako diagu eh, gaialdi hoi jaleike, ordain tasten edo sartziak pakatzez duzkek zerren eta hamabosto horogalte egiten dugu, bon, ba, badatek eleku franko eta hoi mm, alpin, uste dut kalitatezko gaialdia, zinez kalitatezko gaialdi izanen den, eta justut, ia kastia, uskalt kantoia beste e, itxua batetan edo beste eh, giro batetan. Bururatuko dugu igandea aipatuz, egun eh, Lucia goizetik aratz, badela egiteko, goizetik hasiz, bo, dantza lehenik amekontanek, kauteret balet, eta kautere sinfonia? Uh, bai, hamek eta ikaitzina uh, eh, gaute balet uh, ikusiko jagu. Uh, heke, uh, lan bat egindi, uh, asiki behezia, dantzain ezartez uh, gautean uh, ahopekin. ordin egia badiela uh, basakeia zerbait, uh, sibioko dantzaien hartzin. Hoie oso interesant zamaiten jagu um, ehm, geho jarrekitzen jagutxela parta eta bertsuekin, Uh, ehm, hortzi eta jamuntxo, ortsi doate eta jamuntxo kristiekin eta txalaparta bikote bat izanen duk, uh, eta Peti etxe barriaikin. Uh, ehm, hoike ezartentutia tutsaguk eta ez esena ingainan edo, edo mm, edo aminio bat aminatuik, uh, eh, nahi ditutagu saldun uh, eh, agerrazi uh, eh, bertsuk izan ditzin, bai aminio bat uh, ez basa bena, uh, bai, karrika, karrika uh, ambiantza hortan nahi ditutagu ezai. Um, Jarra diagio dantza, dantza sumaitekin, eh, Sibandriak tutsak eh, dantza zaharreli bat, Uh, gehitiak emanen tutsienek uh, erditan eta jentik geho ahalko tutsak uh, ungu jane dantza hoian emaiteko. aski zahar tutsak dantza hoik eta ez txagu kostumaik uh, dantza hoian emaitzia uh, plazetan. Ordina din Sibandriak, Atarraztarrak, Basterrezak, uh, eh, hoik Sibeoko dantza uh, eh, desberdinak tutsak jauzien, uh, eh, jauzien aparte. Um, hor din, uh, voilà, interesatza maiten ebai, hoien ez hartzia arabutsu Erditat. Mm -hmm. e, jaleike, hageman handi eba dugula aintzindaiekin, Hori aintzindaiak txindaiak eho entutuk, eh, elkartekuk. Uh, berden boan baigorik egu ikenen gaitegu gizien dienak lagain dantza eman endia eta benafartara kaleike uh, eh, gue ber uh, um, luraldi nizatez eta aleike kukutipiba berdiak egin aizuer. Eta ez diagan hatzeko ekauter uh, zeinfonia, uh, gue sonigile taldi helk sortu zela guai diala bere atzu urte. E, musikain hogei urte egin zutilaik eta preforta urtoz badiagio haien lagunkoa mm -hmm. goizaldi horren untza konpontzeko. No, eta bururatzeko izanen dela asurki, asurki bazkaria ikastolak prestaturik eta denbora eskatzen bai, eskasten bali baitza uku barkatu. Bo, atxaldekoa, ipatu dugu doidoia ostion, eh, joana, beraz, bost talde, eta aurkezpen labur baten egiteko? Äh, ordin, um, ähm, igantiaikin, uh, äh, hat konzertuak hasiko txela, hartuz, uh, äh, taldiaikin, hoik aktia, oksitandar ez kantatzen, adibidez, uh, bielarru tradizional instrumentu bat baliatzen dieben taldin, hoik oksitandar tandako uh, uh, musika agerraziko die. Uh, Zain zadri Lioneko uh, rock talde bat, uh, hek uh, heldituzak uh, romantismoa mini baten ezartzia ben rock mundin, eta hoi uh, osu interesgarriatzen baiten Eh, Los Wemblers, Los Wemblers de ikuitoz, hoik adineko talde askizahar bat, hiuntan hogei, hogei ham urte behiti apepres denek. Uh, eh, Ustiat azken eh, taldia dela peruko azken taldia uh, wano haitienak mundia inkurri. Hek kumbia proposatzuko daikie. ikie. Ifrikia deja erraiten inbezala Tunisiako xamanismo euh, euh, muzikatik euh, musikatik uh, abiatuik elektrifikatu di musika hoi eta uh, rock taldea mini bat egiten dik eta jurentzeko Londoneko nieko uh, bat Snow horrek musika amplisago nibat emanen daik. Dena den, Facebooken, musikaren eguna joz, uh, txemanen duzu egitaragoa, eta loturak ere, eh, bideoak eta sartu dituzu, pixka bat giroan sartzeko, entzuteko talde horien eta joiteko gero igandean. Hala, baduzue lotura, behar bada bururatzeko aholku praktiko batzu, jean jacques uh, erran duzu larun batekoa, beraz pagatu zela, aratxian, sartzeak uh, hartzen al? bai, aintzinetik hartzen ahalditu, badituk eta eh, interneten bidez hor e, zamaiten ahaldia lotuak eta hoik, problemai gabe. E, Ustiale atxekua hoi bost roetan izanen duk eta sisterako sartzia. Eh, igantekua dohanik, dohainik salbu asurki bazkai aintako beharko dela egin bat goizik zintzeren eta zazpiehun bazkai kasik eta juitan tutukuen bat barne eta horita ziko jaleike eh, uh, eh, uh, eh, batutugu la hiu karikason eta espela uh, egun antzear izanen hor, urgentuko dela, um, ehm, karrika beste bian, uh, eh, eta sisteratik sartu gutuk, karrika lezin gutuk, eta beste bitik elkiko gutuk, kukutik igaitez uh, eh, gara selektaekin, eta izan endiela navetak uh, eh, uh, kuku hilartino juiteko uh, gai Hala, gauza guziek pentsatzen duzuela. Hala, be, esker hasteko uh, Joana eta jean musikaren eguna ortengo edizioa orkesturik, eta be, laste garte? Guk